الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله جاء من سيئة الكلام آية 48 أتكم من سورة من البركة haka ne ko a ta hamsin daidai kai nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya kai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون التي ونبئهم عن بيت إبراهيم ونبئهم كبات الآبار أنا أمرني بأنه محمد صلى الله عليه وسلم كبات الآبار عن بيت إبراهيم dangane da bakin nan da suka zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam an gane ku wannan bayanin shi ya gabata a cikin suratul hud wa laqad ja'a rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam kama labisa an ja'a bi ibn hanif baki wato ana cewa bai ya zanto baki ko bai ya zanto bako daya dukkan salafazin larabcin yana daukan wannan ma'ana izdakalu alaihi lokacin da suka shiga wajen shi annabi ibrahim fa qalu salama sai suka yi masa sallama suka ce da shi assalamu alaikum kala sai annabi ibrahim ya ce inna minkum wajidun mu dai mun firgita game da ku ina jin tsoro game da ku ban san menene dalilin ku zuwa wajena ba ba wai daga yin sallama ne ya faɗi wannan maganar ba da suka yi sallama shi ma ya mayar da sallama an gane ku domin suratu hud ta tantance wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bikra qalu salama qala shi ma sai mayar da martani game da sallama fama labisa an ja bi ijlin hanif nan take ya tashi ya je tanado abin kawo shi ya samu gasasshen rago lafiyayyen rago ya gasa ya kawo bai to daga lokacin da ya firgita shine ne lokacin da ya ga ya kawo musu ba su ba falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum aw har قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا سكت لا توجل كرك فرجتا كرك الزورو inna nubashiruka bi gulamin aliyin mu mun zo ne za mu baka bishara bi gulamin alim dangane da wani jariri da za a baka ko da da za a baka wanda yake alimin zai kasance masa an gane ko ba shi ilimi mai girma to wannan da za a baka mai ilimi a wani wurin an ce menene da bi gulamin aliyin yaro mai juriya ko da da za a baka wanda yake mai juriya akwai wani tsakanin juriya kuma da ilimi to wane ne cikin ƴaƴansa mai juriya wanne ne kuma cikin su wanda yake mai ilimi na'am wanda yake mai juriya shi ne annabi Ibrahim alaihi salam a annabi Isma'il alaihi salam juriyar da yi shi ne ga annabi Ibrahim ya gani a mafarki an ce yanka shi yi kirawo ya ce inni ara fil manami anni azbahuka na yi mafarkin gashi ina yanka ka an gane ku saboda haka na ji ga shi ina yanka ka inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za ka ra sai kai tunani me ya kamata a yi in zartar da wannan mafarkin ko kada in zartar قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين yace ka zartar da abin da ka gani ka zartar da abin da aka yi maka umarni dan mafarkin annabawa umarni ne ستجدني إن شاء الله من القادرين إن الله يدع ذاك ثاميني إلى كتم ما صحب لي جنجل دولنا أبو بزن ونرى ظل أكو أن كذبا ذو هذا قوة يطلب أن إبراهيم يقول تلتي إن فلما أسلم وطلب للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجل المؤسنين إن هذا لهو البلاء المجيد ومبين وفديناه بإذن العظيم to shi ne sai Allah ya fahimce shi juriyar da yayi shi a nan gaba ya mika wuya cewa ya yanka ɗansa shi ma ɗan ya mika wuya cewa a yanka shi har ya kwantar da shi abin da ya rage kawai ya koga wuka cikinsa Allah ta wana sai na ku kawai sai muka kira shi an ya Ibrahim wa kan saddaka da ruya lalle ka gaskata mafarki lalle umarnin da aka maka kayar da to yanzu an canja shi inda haza da wal balaw wannan jarraba Allah ga kuma kaci wa fa dai fadaina bi da abin to kaga wannan juriya ce ta yi ya ko ilimi juriya to yaro mai ilimi kuma shine annabi ishaq alaihi salam kuma idan kun bi sauran ayoyin za ku gane cewa lalle ya tantance su fantasi da ilimi wanda kuma ya tantance su fantasi da juriya to sai dai kowanne daga cikin annabawa yana da siffa ta ilimi kuma yana da siffa ta juriya sai dai kawai abin da zaka ce a iya samun siffar rinjaye a rabon da ya samu wato na ilimi ya fi rinjaye sama da rabon da ya samu na juriya ba wai dan ba ilimi ba shi ma wannan a iya samun rabon da ya samu na juriya shi ne ya fi yawa sama da rabon da ya samu na ilimi ba wai a ce ba da ilimi gaba ɗaya ba kun fahimta ku suka ce da shi ai mun zo ne mu baka bishara da gulamin alim da wani ɗa wanda yake mai ilimi da Allah zai baka kana sai ce abashartu muni yanzu za ku zo ku bani bisharar cewa zan haihu ala amma sanin kibaru bayan ko gashi tsufa ya riga ya kama ni na riga na mai yasa fatima bima tubashirun wannan wata irin bishara ce kuma ya za a yi wannan bishara ta tabbata ai wanda ake sa maran haihuwa ne wanda yake cikin da yake cikin kuruciyarsa amma na riga na manyanta shi da wadansu malaman suka ce ya kai dan shekaru 99 wadansu suka ce ya kai dan shekara 120 a wannan lokacin saboda ka baya tsammanin samun da ake masa bishara cewa zai samu قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت للرحمة ربه إلا الضالون قالوا تسكت لكي بشرناك بالحق abinda muka yi muka bishara cewa zaka samu da gaskiya ne fa la takum min al-sadiqina kada ka zamanto kana cikin masu ɗebe zambani duk da samun yanta duk da ka kai shekarun da kake ganin kawo shi na haihuwa amma bai gagara ba a wajen Allah ya baka haihuwa da fa la takum min al-qanitin kar ka zanto cikin masu ɗebe zambani قال في النبي إبراهيم ومن يقنط a wata kira'an wa man yaqnitu duk wa man yaqnatu li rahmat rabbih babu mai tsaye tsammani daga rahama ta ubangijinsa illa dallun sai mutane waɗanda suke halakakku ma'ana duk halin da ka shiga ciki karka tsaye tsammani daga rahama ta ubangiji an gane ku domin tsaye tsammani daga rahama ta ubangiji ba alama ce ta mummune na gari ba mummune na gari kullum yana sa rai dangane da rahamar ubangiji قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال إيه فما خطبكم أيها المرسلون هو أن يالك يا خالي ينزل هذه بشارة ولنا إيه؟ كتبك زوقكم أو كتورا بياني إنما أنتم ما خطبكم menene abin da yake tasarrufu menene ku menene aikin da aka dora muku dama bishara kadai ayu al-mursalun ya ku waɗannan ababen turowa wato manzanni kenan yana nufin su waɗannan mala'iku qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina asalin sakon ba wurin ka bane kadai an tura mu kuma ila qaumin mujrimin zuwa ga waɗansu mutane masu laifi waɗanda za mu je su ba bishara za mu musu sai a zartar da hukuncin Allah kansu إنا أعلى نوت إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين nan gudan an ce an tura zuwa ga mutane waɗanda suka masu laifi amma a wurin sun ce inna ursilna ila qaumi lut an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam a wani wurin suka ce inna muhliku ali hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin suka nuna garin annabi lut suka ce an tura mu ne dan mu je mu halakar da mutanen wannan gari na annabi lut lalle mutanen wannan gari sun kasance azzalumai to anan har sai rinka ce musu inna fiha lufa ba ku san ba a cikin garin akwai annabi lutu ya za ku je ku halakar da gari a ciki ga annabi قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين suka ce ai mun fika sanin waye ke ciki kuma mun san wane ne ya cancanta a masa azaba mun san wanda bai kamata a masa azaba ba da haka lanarjiyannahu za mu samar da annabin Allah Lut alaihi salam wa ahlihi shi da ahlinsa ma'ana mutanen gidansa da zurriyarsa aka ra'atuhu sai fa matarsa kanat min al ita ta kasance tana cikin waɗanda za su wanzu cikin azaba ai al na fil azab to amma nan gurin duk sai aka cire wannan tun da an ambace shi a wani wuri saboda idan kissa ta mai metu wani wurin sai a tafi kalmomin da suna wani wurin sai kaje sun zaka same su wannan kissa dai tana cikin suratul hud ko mun karanta ta a tafsirin baraba sai mun yi ta mai dogon bayani akan ta ba an gane ko da aka sai suka ce an tura mu zuwa ga mutane masu laifi illa ala lutun sai dai zurriyar gidan annabi lutun inna la munajjuhum ajma'in su waɗannan mu za mu samar da su gaba daya illa ra'atuhu sai fa wato matarsa qaddarna qaddarna inna ala min al-ghabirin ita wannan an zarta an kaddar cewa tana cikin al-ghabirin waɗanda za su wanzu waɗanda za su yi ragowa a cikin azaba ma'ana ita ba za ta samu sai ba sai ba to wannan shine al-istisna ubad al-istisna dan sun ce illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in sai zurriyar gidan annabi lutu wannan za mu samar da su gaba daya ba su rage kowa ba sai suka ce illam ra'atuhu sai fa matarsa da sun ce illa ala lutum sai da zurriyar gidan lut sai kuma a cikin zurriyar gidan lut sai aka sake yi istisna aka ce illa ra'atuhu sai fa ma tsara wato istisna un ba da istisna sai ce فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون جاء آل لوط المرسلون يا يند سوى النمن زني سكزو جدا النبي لوط عليه السلام suka zo wa annabi Lutu alaihi salam qala sai ce innakum qaumun munkarun lalle ku mutane ne waɗanda ban san su ba kakan ce anta murka munkarun indi ma'ana ni ban san ka ba ko antum munkaruna indi ni ban san ku ba wato ina inkarin ku kenan ma'ana ban san ku ba قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وعتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قالوا تسك سيد شي بل جئناك بما كانوا فيه يمترون abin da muke dauke da shi mun zo maka ne da abin da su mutanen ka suka kasance yamsaruna suna shakka a cikin sa wato al-intira wato shakka kenan na cewa azaba za ta gare su suna shakka wa ka bil haqqi kuma mun zo maka da labari na gaskiya wanda baya kunshe da kowane irin soko ne na ƙarya wa inna la sadiquna lalle mu masu gaskiya ne cikin abin da muke faɗa maka da ka fa asri bi ahlika bi qit'in min al layli ka tafi ka tafi cikin dare bi ahlika da iyalinka bi qit'in min al layli a wani yanki na dare wattabi adbarahum kai ka bi bayan su su zurriyanka ma'ana idan ka iyalan iyalanka sun fita bayan gari su wuce gaba kai kana bin su a baya dan ka tabbatar wani bai tsaya ba wala yaltafit minkum ahadun Kar sai daga cikin ku ya kuskure ya waiwaye lokacin da kuka fita wanzu haitu tu'maruna wanzu ku ci gaba da tafiya haitu tu'maruna inda aka umarce ku ku nufa ba inda kuka zaba ba to ubangiji ya zaba masa can masaukin annabawa shine kasar sham yace da fitan gurin ya bar mutanensa ya bar can waɗanda za a azabta cikin azaba وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء بيتي فلا واتقوا الله ولا تخزون Allah ce wa qabaina ilayhi zalika al-amra mun yi wa'ayin wannan al'amari zuwa ga annabin Allah Lutu alaihi salam qabaina anan gurin yana nufin wa'ayi wa qabaina ilayhi zalika al-amra mun riga mun sanar da shi ta fuskar wahayi anna dabira haula'i lalle karshen waɗannan mutane na su da so kare ta ta makasudin abin yankewa ne musu musubihina da sassafe wato da asuba kenan shine musubihina Allah ya riga sanar da shi cewa da sanyin safiya za a zirkake su da azaba da haka shi yasa aka ce shi ya wuce cikin dare shi da iyalansa su fice su lalle su burgani to shi ne cewa ja ahlul madinati waja ahlul madinati sai mutanen gari suka zo wato gidan annabi lutu kenan yastabshirun wato suna masu farin ciki dan sun ga annabi lutu yayi sababbin baki sun zo a cikin siffar dan adam dan mala'ikun sun zo ne cikin siffar samari su kuma kun san su babban aikin da suke aikatawa aikin da ya fi kowanne muni a cikin ayyukan sako shine wato in dai ka cire shirka ko ka cire kafirci shine aikin luwatsi saboda ka sun yi bakin samari sai suka dauka cewa sai suka zo gidan suna masu farin ciki ga baki sun zo shine waje madina su ya sabu dirun kala sai annabi rutu ce inna haula da baiti waɗannan da kuke ji da gani baki na ne ta tasbahuni kada ku tona min asiri kar ku fallasa ni a ce na yi baki kun zo ku ce musu mutunci bai dace ku haka ba an gane ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa la tukhzuni wato kar ku nemi kunyatar da ni al a akan fallasa ko tonan asiri wato kamar ana ganin mutane na mutanen kirki ne kuma ku zo ku yi wannan yanzu kun fallasa ne kenan dan kun fallasa kanku ne ba ina cikin ku amma nan gurin alkhizul shine kun yi kasuwa a ce ga baki sun zo gidana ko da samu kariya ta fuska ta ba ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kada ku yadda ku ce za ku kunye ta abin da yake faɗa wa mutane su kenan to daga nan mai faɗa qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin قال هؤلاء بناتي kace da shi a wannan nan haka anil alami shin ba mu hana ka ba anil alami na dangane da karfan baki gidanka ai mun hana ka cewa kar ka kuskure wani kace zaka soke wani bako dan dabi'ar mu shine mu in ga bako ba za mu kiyaye shi in mun shi ba za mu kiyaye shi قال جاء النبي صلى الله عليه ha ulai بناتي ga ‘ya'yana ‘ya'yana wadanda suke mata to ne malamai suka ce wato banati din nan yana nufin sauran mata na cikin garin domin matsayinsu a wajen shi a cikin shari'a suka kamar matsayin ƴaƴa na cikin sa sai yake ishara zuwa ga mata cewa ai bai kamata ba mutum ya biya bukatar ta gamar namiji dan uwansa ga mata nan gurin haula ibanati ga mata nan gurin ku je ku aure su ta hanyar sarki in kuntum fa'ilina in har kuna da cewa sai kun kashe wuta sha'awar ku ga mata nan so aka halatta muku wannan duk bayani ya gabata kan da ta haula ibanati hunna atahru lakum fattaqullaha wa la tukhzuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid duk wannan bayani ya gabata kan baya daga nan لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من yace da Amurka wannan magana ce ta Ubangiji da Amurka ina rantsuwa da rayuwarka wato ina magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum lafi sakratika innahum lalle su mutanen nan na Allah budutu lafi sakarfihim suna cikin magagin su na sako ya suna masu timuwa sun kasa samo wa kansu hanyar siriya sun kasa samo wa kansu tunani mai kyau sai da za su fita daga cikin wannan mummunan nufi nasu da wannan mummunan sako da suke ciki Allah yake labarta a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake ce fa akhazathu musayhatu kawai sai wata irin tsawa ta dange su mushrikina da sassafi wato mushriki ma'ana waqtu shuruqi shamsi kenan lokacin kodowar rana Allah ke fa ja'alna aliha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma kasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na duwatsu waɗanda suke min sajiyar daga yumbu ko daga laka irin wanda suke dautar jahannama Allah ya tsare shi da Allah ke inna fi zalika da ayatin bil mutawassim ko ka karanta nan inna fi zalika da ayatin bil mutawassim wa innaha la bi sabilin muqim إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك للي أتكلم أبنا ذاك أنبتا بايا لآيات أقوي آيوي da suke jan hankalin mutum zuwa ga yin imani da Allah amma ba ga kowa ba sai ga lil mutawassimin ga mutane waɗanda suke masu lura mutanen da suke lura da alamomin da suke jawo mutum halakar Allah sai su nisance su su ga alamomin da suke namowa mutum yardan Allah sai su kokarin aikata su to wannan suna ake kira almutawassimuna daga asima ne wanda Allah ke cewa sima hum fi wujuhihim min asr sujud ta'rifuhum bi sima hum la yas'alun nasa ilhafan asima sima shine al-alama al-mutawassimun alladhina yata'ammaluna al-alamat allazina yastajilluna bil alamat sunni al mutawassimuna inna fi zalika lalle a cikin haka la ayati akwai ayoyi da mutawassimina ga mutane masu lura ga mutane masu zurfin hankali wanda za su ga alamomi su kafa hujja da bisa ga dacewar abin da ya kamata su yi a rayuwarsu an gane ko wa inna lalle wannan birni na mutanen annabi lutu lafi sabilin muqim yana kan hanya mai kakkiya idan ka tashi daga kasar iraki za ka tafi sha wato yana nan akan hanya har yanzu alamun garin na nan na cewa an yi wa mutanen wannan wuri azaba dan ya zanto aya ga waɗanda za su bayan su إن في ذلك لآية للمؤمنين للي أشكمك أقوي da dangane da للمؤمنين to kun ga nan gurin da aka ce wa amsarna alaihim amma can gurin fa Allah, aliha safiraha wa amsarna alaiha hijaratan min sijil nan gurin kuma alaihim amfanin nan alaihim can alaiha dan saboda azabar ta tafi garin ta tafi wanda suke cikin garin gaba daya kila da an ce wa amsarna alaiha sai muka ruso wa garin muka yi musu ruwa na duwar wasu wuta hijaratan min sijil in aka tsaya a nan kila ka ɗauka mutanen sun fita daga garin lokacin da azaba ta zo ba ta samu kowa ba amma wa amsarna alaihim ya nuna ne ta sabbe su shi yasa kowace lafazi yana matsayinsa a duk inda aka ajiye shi sai ka samu wani karin ma'ana da wata balaga ta alqur'ani wanda ba ta tana inda aka ajiye ta su. an gane ku sanaka ka inna fi zalika la ayatin lil mutawassilina akwai ayoyi ga masu lura sai kuma ka ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin akai jam'in ayoyi kuma aka kawo su a siga ta mufradi idan an yi jam'in su wannan dan saboda ke da dubuwar ayoyin abu kaza aya ne abu kaza ma aya ne abu kaza ma aya ne to sai suka zanto aya amma idan aka dunkule su aka ce ayatan lil mu'minin saboda dukkan taruwar ayoyin الآيات وإن تعددت لكنها دلت على مدلول واحد ayoyin ko ta sun ki da shugabu to amma suna nuna abu guda ɗaya ne shine karfin Allah da ikon sa da kudurarsa da dukkan wasu kan al'amura an gane ku to sai ce in kana ashabul الأيكة lawani وانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين الله وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين lalle mutanen da ake kira ashabul aikati lalle sun kasance da zalimi na azzalimai ma'ana su ma ba su imani da manzon da aka turo musu a lokacin su ba ashabul aikati su ne mutanen shu'aibu كما التي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين to a nan gurin kamar an gama da mutanen annabi lutu a takaice ake nuna mutanen annabi shu'aibu alaihi salam lalle sun kasance azzalumai Allah ke fanta kamna minkum da suka yi zalunci ba su imani ba sai muka ɗauki fansa a kan ta hanyar turo azaba wa innahuma labi imamin mubin wa innahuma lalle garurukan wannan al'umma guda biyu mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aibu la bi imamin mubin suna kan hanya mabayyaniya ga duk wanda ya tashi daga iraki zai je sham har yanzu zai ga alamun garin su yana nuna cewa mutanen wannan gari an yi musu azaba ba kowa a wajen ba wani dan adam da ke iya rayuwa a wajen sai ce ne ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين للي متعنا الحجر للي سنكرية المرسلين ذلي أصحاب الحجر سنة متعنا النبي صالح عليه السلام وتصم دواجنا الحجر سنة ينشن سكينا an gane wani yanki ne da ya kunshi darurruka ko ya kunshi wata ƙasa guda kamar ka ce ko Afirka ko ka ce Asiya ko Afirka ta yamma to wannan wani yanki ne da ya kunshi kasashe ashabul hijri mutanen annabi salihu alaihi salam sun karye ta manzanni wa ayatina mun ba su ayoyinmu fakanu an hamu urzin sai suka kasance masu kawar da kai ga barin wannan ayoyi ayoyin ba su yi jagorancin su zuwa ga yin imani da Allah ba an gane ku wa kanu na minal jibali, sun kasance suna kerawa minal jibali daga cikin duwatsu buyutan gidaje na waɗanda za su amintu a ciki Shi ne shine wa da ladina jabo sakra jirwa su ne saboda tsabagen karfi dutse za a je a hukuda a fitar da ɗakuna a ciki da komai a yi gida ba wajen sun zo sun gida bulo da bulo ba babban dutse kawai mutum zai je ya tahu da ke wa kansa dakuna ne ya fitar da zaki gaban baki zakin zama da baki komai a gida guda shi kadai duwatsu kawai dan karfi shi ne wakano yana hito na minan jibali duwatsu ne suka rinka zazzagawa suna yi min buyutar gidaje aminina dan su amuntu a ciki Allah ke fa sai sayhatu musbihin sai Allah ta'ala yake cewa fa kazarhum sayatu sai tsawa ta danke su musu gidina da sanyin safiya da sassafe fa ma azna anhum ma kanu yaksibun irin abin da suka kasance suna tarawa na dukiya ma azna anhum bai wadace su da komai ba lokacin da azaba ta zo musu duk waɗannan kisoshi an jeranta su a cikin suratul hud an jeranta waɗansu su cikin suratul araf duk tafsirin ya gabata a baya amma ana maimaita ta sune dan kare da hankali wa na qala qana samawati wal خلقنا wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله فيه وما خلق للسماوات والأرض وما بينهما وما اللي تسمى يبدا بقى يتنم بدكتا كارد على سندك تكالوك إلا بالحق سيدهم دفيا سيدهم وتهجم على فكرة شمهكا قوة على الساعة وهجم على الساعة الله يعلي السيدة halittar sama da kasa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma halittar mu mutum da aljanna mai bota wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saukar da ruwan sama don ya fitar da tsirrai in tsirran nan sun fito sai mu samu abinci mata allakum wal an'amikum kore halittun da ke cikin kasa wannan duk dan adama ne wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an minhu ubangiji ya hore abin da ke cikin sammai da kasa gaba ɗaya ya hore su gare ku kuma daga gare ku ne shi Allah ta'ala Mana kowane irin abu Allah ya halitta akwai hikima karkashin halittarsa sai dai wani ya sani wani ko bai sani ba إن في ذلك وإن الساعة لآتية lalle tashin kiyama abu ne wanda yake mai zuwa fasfah al-fasfah al-jamil da ka fasfah ka zanto mai rangwame al-fasfah al-jamil kyakkyawar rangwame ka zanto mai hakuri kyakkyawan hakuri daidai da inda yake fasfajir sabarin jamila daidai da inda yake wa jirhum hajiran jamila ma'ana dukkan kistoshin annabawan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya da su ga ga mutanen annabi ibrahim ga mutanen annabi lutu ga barnar da suka yi ga halakar wanda aka yi musu mutanen annabi shaibu ga farnar da suka yi ga halakar da aka musu mutanen annabi salihu farnar da suka yi ga halakar da aka musu duk dan a ja hankalin shawa wato su karfi musulunci su karfi sakon annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk ba su yadda ba to tun da musu yadda ba sai Allah ke cewa rabu da su halittar sama da kasa da muka yi duk akwai hikima da kashi ko da su sun kafa ko da sun bijiri kuma kiyama da suke karitawa lalle za ta zo yanzu kai abin da ya kamata kai shine ka jura hakuri fasfa in safa aljami kai ki kyawun hakuri ki kyawun hakuri shine hakurin da babu raki a cikin sa ka jure to shine malamai suke ka anan nan gurin kafin a umarce shi da yin jihadi kenan amma bayan an umarce shi da jihadi ai magana hakuri kuma ta riga ta kai an gane ko sai ka ta إن ربك هو الخلاق alim ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك للي أبنجدك هو الخلاق إن ما ألتك ذا قوة أبو العليم ومثلي جمد أبن لي ألتك tun da shi ya halitta to yana hardace yana kiyaye da makomar kowace halitta da kuma inda wannan halitta take kuma ranar da ya so tare da mutane ranar tashin kiyama ba abu ne wanda yake mai wahala ba abu ne wanda yake fi zayati suhulatu wal yusri sai ce wala kada atayna ka hakika mun baka sab'an min al masani bakwai cikin ababan da ake yawan maimaita karatun su al masani abinda ake yawan maimaita karatun sa والقرآن العظيم كما بعد القرآن ba da qur'ani wanda yake mai girma to wannan asbabul masani shine malamai suka yi ta wato maganganu akai wadan suka ce dogayen surorin nan guda bakwai sune al masani suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul a'raf da kome sai suka ce da al'amfani da tauba tura ɗaya ce saboda rashin da a sake su da haka waɗannan su ne sabo ulmasani in ji waɗansu malaman waɗansu suka ce a'a nau'ikan abin da qur'ani ke karanta suwa ne a cikin qur'ani akwai umarni akwai hali akwai alwa'du wato a alkawali na gaskiya ga wanda ya amsa ga wanda ya aiki na gari akwai alwa'idu wato narkon azaba ga wanda ya aiki wanda yake ba na gari ba sannan kuma akwai alqisatu wato labarin annabawa da suka wuce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sannan akwai alkasamu yawan rantsuwa da ubangiji ke yi sannan akwai al'amsalu misalta misalti da Allah ke bugawa wa tilkal amsalu nadribuha lin nas suka ce wannan sune sab'ul masani ababan nan guda bakwai suna yawan mai maimaituwa yanzu a umarni da sallah in an zuma zakka in an girman azumi kaga abin da ake yawan maimaita shi a yanzu a razana game da wuta a yanzu a razana game da mala'iku in an zuba a razana game da zaman kabari a razana game da mutuwa wannan kaga abin da yake maimaituwa sai suka ce haka ran rantsuwa ma take ta yawan maimaituwa wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli ana yawan maimaitawa ke umarni da hani da musulce musulce duk mai maimaituwa suke yi Allah ya buga misali da wato ainihin sauro inna Allah la yasahi an yadri wa masalan ma ba'udatan ba'udha ya buga misali da gidan gizo gizo masalladin ka kazo min dole Allah awliya kamar sanan an kabuti ittakhadha baita wa daraba Allah masalan rajulan fihi shurakaa'u mutasakkisun sun suka ce duk wannan abu ne mai yawan mai mutuwa da haka wannan sune as-sababul masani amma a zance mafi inganci as-sababul masani suratul fatiha dan ita cikin ke da ayoyi guda bakwai wannan Asabahu almasani al-masani ayoyi guda bakwai al-masani wanda ake yawan maimaita karatu saboda Allah kan ko da sallan farilla kada kake baka nafila a kowane yini a matsayin ka na mazaunin gida za ka karanta Fatiha so goma sha bakwai kaga ana yawan maimaita ta kenan to idan kuma kana ah, salloli na nafil fili kaga kenan za ka karanta su adadi mai yawan gaske to sab'an kenan ya zanto sab'u aya al-masani waɗanda ake wa mai karatu wala kad atina ka sab'an min al-masani hakika min baka as masani ayoyin nan guda bakwai wal qur'an al sannan mun baka qur'ani mai girma to shi ne suka ce wannan an yi tafsir sannan aka zo aka yi domin ita kanta fatiha ai tana cikin qur'ani to amma mai nan ne killace ta daban don a nuna muhimmancin ta da cikin dukkanin qur'ani gaba daya babu sura mafi daraja mafi falala sama da suratul fatiha ko da masu rukuya ba su da abin da za su yi rukuya da shi sama da suratul fatiha an gane ku, duk abin da yake biyo bayan suratul fatiha to bai kai ta falala ba da haka in za ka yi rukuya na za ka yi tofi za ka yi addu'a yana da kyau ka bude da suratu fatiha ai kuna san ta abin da ya faru musu abban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka je wani gari bakunci suka nemi a sauke su aka hana su masauki sai suka sauka a bayan gari sai kunama ko maciji ya harbi wannan maciji mutanen gari shugaban garin aka nemi maganin da dafi aka rasa da aka ce to ai ga waɗancan bakin da muka hana su masoki mun je mu tambaye su ko akwai mai magani a cikin sai aka zo aka ce kin ba wani wanda yake zai bayar da maganin da dafi cikin ku sai wani sahabi ce kina da shi amma ko ba zan yi kyauta ba sai an biya ni ce to me za a ga ko da muka zo muka ji na mu ma sai ku biya to shi ne aka yi ittifaki aka yi yarjejeniya ko za a ba su ya tsaya kamar yadda wutar waya ta nuna ko za a ba su wani garke da tumaki in dai ya warke ga garken tumaki in kun zo kun yi wannan tofi in kun zo kun yi wannan magani ya ce muje a nuna miki aka ji aka nuna masa shi yana kwance ya karanta suratul fatiha ya tofa masa kawai ya tashi aka ba su tumakin su suka kora su kai wani ce to a ce ne yanka ya ce a'a yanzu ka wannan abun kana da tabbas annabi ya ce a yi. ce to ba da wannan tabbacin ka su kuma rike kuma kin muje mu tambaye annabi suka je suka fada ma annabi da abin da ya faru sai annabi ce wa ma adraka Allah ruqiya wani malami ya sanar da ke cewa fatiha ana tofi da ita ku je ku yanka tinkir in kun yanka ne ma ku kawo mun gaba sallallahu alaihi wa sai kasance annabi ya tabbatar da su an gane ku to wannan shi ke nuna kaga wato matsayin suratul fatiha shine ibn al-qayyim ke bada a cikin littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi sunan littafin ke eh, an samu gamsarwa dangane da wanda ya tambaya game da magani mai warkaswa wani ne ya fita cutukansa da yawa yake ya nemi likitoci ya rasa magani ibn al-qayyim yace baka duba cikin sunnar annabi ne maganin nan da fatiha ya fara kafin ya ce komai shi ne ce cewa har gobe yan kunama ko maciji suka ciji mutum har ka ko dukkan wani abu mai dafi yana da kyau ka karanta masa fatiha yace in ka ka karanta fatiha ka tofa abu bai yi ba to wannan karka zargi fatiha ba fatiha ce ta dina aiki ba ba ta tsaya ba tana nan tana aikin ta kai mai karatun ne ba karanta daidai ba ko wanda aka karanta karantawa bai tantance ba har kullum mai addu'a abin da yake bukata ya zanto yana da yaqini dangane da abin da yake karantawa udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba kana mai tabbas din kawai Allah da amsa kuma kai karatun daidai kuma a cikin hali mafi kamala kuma kai mutum ne da ke nisantar haram duk wannan dalilan da ke sa fata ta yi tasiri amma idan ka karanta fata ba ta tasiri ba kai ba ta tasiri ba to lalle ka bincike kanka kai amma fata tana nan tana aikin ta hakika mun baka asbabul masani to idan ya zanto suratul fatiha ita ce asbabul masani kuma ga yanzu a nan a wannan sura ta suratul hijri an ce mun baka asbabul masani wannan da ke nuna wa suratul fatiha makiyya ce ko madaniya makiyya domin suratul hijri gaba ɗayan ta makiyya ce sai kuma a cikin ta Allah ke sa mun baka asbabul masani mun baka alqur'anul azim wanda yana kenan suratul fatiha makiyya ce a baka aka sauka da ita to ya ko hadisi cikin sahih muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam na zauna a madina sai ji wani irin kara kan sai mala'ika jibril ya sauka tare da shi da wani mala'ika sai mala'ika jibril ke cewa wannan wata kofa ce aka bude daga sama ba a ka bude ta ban da yau wannan wani mala'ika ne ya sauko daga sama bai taɓa saukowa ba ban da yau abin da muka zo maka da shi mun zo ne dai mu maka bishara da haske guda biyu haske na farko suratul fatiha haske na biyu khawatimu suratul baqara karshen suratul baqara daga amanar rasul zuwa karshe wannan ababai ne masu haske masu kima masu falala wanda mai addu'a zai iya addu'a da su ubangiji biya masa bukatarsa ko mutu ko namiji ko ya ba wani addu'ar ya ce masa ko bai ba wani ba zai iya yi da kansa to saboda haka ga haske guda biyu mun kawo maka ba yanda za a yi ka karanta harafi ɗaya daga cikin su ka roki Allah da abin da wannan harafin ya kosa ba sai an baka to kaga wannan ya faru ne a Madina an ce an sauka da haske guda biyu hasken farko shine ne suratul fatiha haske na biyu kuma kawai suratul bakara to yanzu kenan wannan kuma na nuna fatiha an sauka da ita aina a Madina kaga kuma bayanin da yake an saukar da ita a Makka to shine malamai suke cewa ai la mali amin takrarin nuzulul aya aya ɗaya ta iya maimaituwa sau biyu a saukar da ita a Makka a zo Madina a sake maimaita ta karo na biyu amma fatiha yar maka ce habbul makkiya saukar ta a Madina ƙara maimaitawa ne dan a faɗi falalanta ba wai dan a saukar da ita din ba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ayoyin ta in ka kirga guda bakwai ne to amma wannan guda bakwai suka akwai sabani a kai wacce ce ayar farko wadanda suka ce bismillahir rahmanir rahim ayar farko kenan alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu الرحمن الرحيم تأكو مالك يوم الدين تهدو إياك نعبد وإياك نستعين تبير سنكما ihdina siratal mustaqim ta shida wace ta bakwai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da haya bakwai haka sai zanto bismillah aya ce mai zaman kanta a bisa ga ra'ayin waɗannan malaman in ka tashi karatun fatiha ba ka faru daga bismillah ba ka karanta rabin fatiha ba duka gaba ɗayan fatiha ba yanzu ka karanta wani sashi na fatiha na haka dole sai ka yi bismillah kuma suna da hujja kwakwara amma magana da yusu ka ce bismillah ba ta cikin fatiha bismillah tana cin cikin kanta daga alhamdulillah rabbil alamin ayan farko arrahman arrahim da rahim ta biyu malik yawmiddin ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta hudu ihdina siratal mustaqim ta biyar siratal ladzina an'amta alaihim ta shida غير المغضوب عليهم ولا الضالين ta bakwai an gane ku to wannan waɗansu malaman suka tafi haka in ka ga wannan fahimtar ta waɗannan malaman bismillah ba ta cikin fatiha da haka in muke karanta fatiha sai ka faru daga alhamdulillah har zuwa wani zalim ka yi daidai amma a ra'ayin malam farko karanta fatiha sai ka faru daga alhamdulillah sai mutum ba sai ba sai ka faru daga basmala to da haka malaman shari'a kan su suka sabani da zalim masu kirga wannan tsakanin masu kirga wannan malaman kira'an kufa gaba daya wato hamza da kisa'i da asim gina abin da zubur kofi wanda karkashin wannan zaka samu ruwaya hafsu wato suna kirga bismillah a matsayin wato aya mai zaman kanta an gane ku da malaman kira'an maka gaba daya to abdullahi bin kasir al-maki kenan amma malaman kira'an madina su suka ce a'a bismillah ba ta cikin wannan shine wani ke cewa wal kufi ma makin ya'uddu al-basmala siwahuma ula alaihim qaddala kenan ya gari wal ba amakin ya'uddu al kira'an kufa da na maka suna kirga bismillah a matsayin ne aya daga cikin ayoyin suratul fatiha siwahuma wanda ba su ba ula alaihim uddala, kalmar alaihim ta farko ita ce aya a wajen ba ta biyun ba صراط الذين أنعمت عليهم تفرقوا كنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيجي أولى عليهم قلتنا to dan haka wanda suna asabul masani in ka dauki wancan hada bismillah in ka dauki wannan banda bismillah to sai kuma Allah ta لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أنفسنا ولا ذحبا عليهم واخفت جناحك للمسلمين لا تمدن عينيك كرك ميكر تجننك إذا ننك قدا بيو إداما مستعنا به أزواجا منهم زوا ذا عبد مكتير دسودا في azwaja wato na sunki nau'ika na jin daɗi daban-daban irin wanda muka ba su kar ka zura ka zuwa ga ni'imar duniya da muka ba su an gane ko azwaj nan ba wai mata ba asnaf dangi na kayan ni'ima da muka bai wa kafirai wannan kar ka zura ido a kai har ka rinka tagaltuwa da shi ya sa ta da Allah wala hazan alaihim kuma kar ka bakin ciki kan abin da suke samu kansu a ciki na kayi wa'azi sun ki karba annabi na damuwa idan yayi wa'azi ji karba Allah ke baki hakuri da Allah ka baka wannan nafaka Allah ya kunu mu'mini fa la Allah ka baka wannan nafaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa ai laysa alayka hudam walakin Allah yahdi man yasha kada ka damu da yawa tunda dai kai wa'azi sai dai zaka samu ladan ka na wa'azi واخفض جناحك كتسكنتر دكانك domin aljanah yana nufin alin jalibaka ka sassauta sassanninka ka sassanta ka sassauta mu'amalarka bil mu'mini daga mu'mini ka zanto mai sanyin hali game da mu'amalar ka tsakaninka da mu'mini Allah yana umartar annabi annabi zanto mai tawadu sallallahu alaihi wasallam وقل إني أنا النذير المبين كما عيبا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقل كما كفتا كشي إني أنا النذير المبين لليني النذير wanda ke mai gargadi al-mubi ko mabayyani kama anzalna alal muqtasimina kamar yadda ubangiji ta Allah ya saukar da gargadi alal muqtasimina ga bisa ga waɗanda suke al muqtasimina wato mutanen da suke yan fashi da makami ana nufin larabawan kauye da manzo bai taba zo musu ba aka saukar da wahayi cewa a je a yi musu gargadi kenan an gane ko ko kuma al-muqtasimina wato ana nufin larabawan cikin garin makka waɗanda suka raba kansu a kofofin da ke shigowa makka duk bafan da zai shigo sai sun tare shi sun yi masa hudu ba sun ziga shi cewa kare sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallam yani al-muqtasimin allazina kasamu fa suruka makka wanda suka rarraba titunan makka ku ku tsaya a nan ku ku tsaya a nan gurin wai duk a hana mutane yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kuskura ku saurare akwai wanda har auduga aka bashi cewa in zaka shiga cikin gari ka je masallacin Ka'aba ka ga wani mutum mai suffa kaza mai suffa kaza yana wata ibada iri kaza ka sa auduga ka toshe kullun kar ka saurari abin da yake faɗa zai sirri ka to haka wai duk suke yi don su hana mutane su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina ja'alul qur'ana yadina sune waɗanda suka mayar da qur'ani ya zanto yanki yanki abinda ake nufi sun mayar da qur'ani ya zanto yadin yanki yanki ma'ana a ra'ayoyinsu a bisa ga fahimtar su wani ce in haza illa sihrun yuqtar wani ce in haza illa qawlul bashar wani ce in haza illa qawlu ka'in wani sai in haza illa shirun kowanne daga cikin su yana kokarin wato ya mona da alqur'ani kada a karfe shi sai su ce magana mawaki sai su ce ai ba wahayi bane magana dan adam ce sai su ce ai magana ce ta bokan sai su ce ai magana ce ta mai sihiri to sune allazina ta'al alqur'ana mubina Allah ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'ina wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayan su da wanda yake kazan da wanda yake kazan kowa sai an masa tambaya kuma ya bada ansa gobe kiyama amma kanu ya amalu wan dan gane da irin abin da suka kasance suna yi fa'da bima فاصدع wa a'rid وأعرض mushriki inna إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون الله كده من نوتا فاصدع بما تؤمر فاصدع كبين بما تؤمر أبن لأك أمر شكري ma'ana ka fasa bai karka ji tsoron bayyana dukkan abin da yake da gaskiya wa a'rid anil mushrikin kuma ka kawar da kai gabar mushrikai haka ne fasal ma to har wa azza na mushrikin inna kafainaka almustahzi'in lalle mu mun ishe ka mun isar maka mun wadatar da kai almustahzi'in wajen fuskantar masu izini gare ka ba sai ka ji fitinoyin kare kanka da kanka ba mu ne za ba kariya ba za su iya cutar da kai da komai ba ma'ana daidai lokacin da tsananin kan yi tsanani daidai lokacin kuma Allah ke kara umarni da annabi cewa fasta azuma to umar yayin da duk wani ya zo da karfi ko da basira ko da hikima ko da makirci sai ya hana gaskiya bayyana to yayin lokacin ko ma abucin gaskiya ya kamata ya dage shi kuma da daidai na karfin Allah na goyon bayan sa to kuma ubangiji ta'ala dan wata hikima ta shi baya da gaskiya nasara haka kawai ita kadai ba tare da an yi mai ba sai in Allah ya so ya kunyatar da ƙarya sai ya fata ƙarfi ka yi karfi ta haɓaka ta kai matsayin da za ta kai shi kenan kawai sai a taso wani bungu na masu gaskiya fasilatul haqq wannan suke yan tara gusa suna ganin ana ganin kira arazul min an nasu, ba su da makamai a cikin gari ba wanda ya san su kila ba da ba ne kila matasa ne kila kaza ne ba su isa komai ba to lokacin da za su taso sai malaku su ga cewa za su iya gamawa da su ta hanyar bakirki ta hanyar tsoratarwa ta hanyar firgitarwa su suna yi wannan na yi wannan na yi a dai zuru zuwa rafi wata rana za a je a dawo babu ruwa ke ko to ana haka ne sai ubangiji ta ala ya taimaka ma gaskiya sai ta gargaza wannan gariya kariyar sai ta kai duk inda ta kai wajen kariyarta sannan ubangiji ta ala ya sallatu alaiha alhaqa fi jabruti shi kenan sai zanto gaba ɗaya wannan kariyar ta waye gari ka an ta zana bil amsi kamar dama ba ta dawo faruwa ba a jiya كذلك نفصل الآيات لكم يتفكروا ده قصصنا داجوا كما الله ناسيوا أنه دي يسولي فاصدعوا ما تؤمر وآرد أهل المدركين إنك بينك المتحدين الذين يجعلون مع الله إله آخر سوني ودن لفك يسن مع الله ولا أبين بوتاد لمن كيش يكينا الذي فسوف يعلمون يسن الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يبيق صدرك مما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الصالحين واعبد ربك حتى يعتيك اليقين الله تو ولقد نعلم نجيك من التكتشية المتنية أنك يضيق صدرك بما يقولون كاكا سامو كنتين كرجيد داموها بما يقولون دندن دابن لكابريسكي بنا مكان su ce maka sabiri su ce maka mawaki su ce maka boka kana damuwa mun san da wannan da aka fi sabbi bi hamdu rabbika abin da zaka yi ka yi tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka wa kun min sajidin ka kasance cikin masu yin sallah as-sujud anan ana nufin sallah gaba ɗaya wa abud rabbaka ka ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya atiya yaqin har ya zanto cewa yaqini ya zo maka wato dukkan mutumin da yake kan tafarkin gaskiya kuma ake razanar da shi kan za a ga bayansa abin da ya kamata kenan ya waita tasbihi an gane ku fa sabbi bi amr rabbik wa kun min as-sajidin ibada ta ubangiji wannan dai na cikin sufofin al-muwahhidin ibada nan ta zanto kuma jiban daliman shi yasa shugaban muwahhidin annabi Ibrahim cikin abin da aka siffanta shi da shi akwai yawan ibada inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen umma shi kadai ne fa amma haka sai ya zama al'umma shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ai al-jama'atu ma wafa al-haqq ma wafa al-haqq walau kunta in ka an ce jama'a to gaskiya kenan ko da kai dai ne a garin to kai kai ne jama'a sauran kuma su ne sauran kai kai ne jama'a saboda haka sai kasance ummatan kanitan ko mai yawan ibada lillahi da Allah hanifan ya yi wa kowane irin addini waye, sai addinin da Allah ya da kuma madaukake sarki masa wahayi a kai ولم يكن من na? to shi ne na aka ce wa abu rabbaka hatta ya ce ka lake ni ka bauta ubangiji da yake ne zo maka menene yake ne mutuwa wala ta mutunna illa wa antum muslimun ita ibada lokacin ta baya wucewa a ce lokacin ta ya wuce har sai bayan mutum ya mutu ba wani matsayi da za a kai da martaba da za a ce in ka ce sai ka daina ibada wato wannan shine abin da yake mayar da martani ga wata waja ta tufaye waɗanda suke cewa akwai matsayin da za ka kai a cikin ibada idan ka kai wannan shi kenan yusqatu anka takadi dukkan waɗansu wajiban al'amuran sai sai sauka kanka babu halal babu haram babu wajibi babu masahabi, saboda me wannan yake wai ka samu yake su sai suka fasara kini ba da mutuwa ba kini wani matsayi cikin sufanci in ka kai ka daina ibada la halala alayka wala haram komai dai ne kawai har ma aka zo aka samu wani daga cikin su yazo sai ba shi ne kini ba kawai wa ku zarfa ka ta ce wai in ka ganki to shi ne kini kawai shi kenan daga lokacin ka daina ibada to kaga tafsirin gaske ba na tabu ba al yakinu al-mautu dan Allah zai tambayi yan wuta ma kun fi sakar kanu lam naku min al-musallin wa lam naku nutibul miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'ibin wa kunna nukazzibu bi yawm al din hatta atana al-yaqin inda wannan yakinin na gata kine al-yaqinu anan gurin da yan wuta za su shiga wuta tun da yakini ya zama ka ba su ba shiga wuta kenan amma a wuta suke wannan jawabin barna muka yi har yakini ya zo mana to ka zai kini kini al-maut haka yake a hadisan ta ne kini kini al-maut da haka Allah ce wa abu rabbaka hatta ya atiya kalikin duk wanda kaji suna irin wannan sufancin to sufancin su ba na gaske bane ba waɗanda suke na gaske masu sufancin da can na farko ba irin wannan hanyar suka bu ba ga Junaid ne faɗi me a Muhammadu Junaid al-Qawariri ne yake cewa yake cewa tariqatuna hadhihi marbutatun bil kitabi was sunnah yace tafarkin mu da kake ji da gani a bayyaye ki da littafin Allah da sunnar annabi yace fa man ya yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhaditha wa lam yata'allam alfiqha fa laysa minna yake duk wanda bai karanta qur'ani ba ya karanta hadisi ya karanta fiqh duk wanda bai yi wannan ba yake ko ce shi sufi ne to ba sufi bane ba bai zama dan halalta dan ba shi yasa sai zan so su qur'ani suka bai muhimmanci junaidu aka yi sahal bin abdullahi as-sufri haka yayi abdul qadir jilani haka yayi manyan wannan waliyan Allah abinda suka ce ka bi littafin Allah da sunnar annabi shine hakikanin tafarkin su gwadare wanda in ka bi kai ka aljanna yayin da suka kasance ka rabu da Qur'ani ka rabu da hadisi ka shiga waki ka shiga alburda ka shiga iriya ka shiga da mutum ne zai zo kwana na karatun da la'ilu amma bai haddace daga sabbin sama da bukar ala zuwa kasa ba bai haddace zuwa amma ba amma ya kwana na da la'ilu mutum yana da ibriniya ya zama shine dan koyaro dan annabi yawan annabi waka ya masa menene shine ta kan annabi shine menene kan annabi amma ba ruwan sa da qur'ani ba ruwan sa da hadisan annabi ya kamata da in kana so ka bi tafarkin annabi qur'anin nan da annabi ya zo da shi in baka haddace gaba ɗaya baka haddace wani labo mai ka a cikin sa hadisan annabi ka faro daga arba'un hadis ka hadisi dukkan hadisan nan arba'in ka bi sharhin a cikin da tafai na sunna ka bi sharhi mai kyau wanda wanda ya kuma Rajab al-Hanbali ka fahimci mai hadisan suke nufi kana aiki da su to wannan ka zama kai ne dan gatan annabi nan gobe kiyama ka gama da wannan ka shiga da salihina ka gama da wannan malamin ka ya tsora maka bulugul maram ka gama da wannan kun shiga bukhari kun shiga muslim abu da su mu jira sa'i muwatta amma tun makarantun sufaye ba a karanta hadisi sai a karanta karamatul auliya sai dai karamomin wali amma ba baka kisatul anbiya nuhu hudu salihu annabi lutu annabi kaza da ta ah, wali wani wali wani wali wani أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير جعولا لألتي لقد كان في قصصهم يبرز لهن الألباء ما كان هديدا يبترى ولكن تسليك الذي بين يديه وتفضيل كل شيء وهدى ورحمة لكم يبيرون قال جسو كما أن نسيك تقلت بجسو كما أن نسيك أي شيء ما كنت نسيك بكاتة أما هو أي رزيكي جسان إبراهيم فا هل يهودا وبنا إبراهيم nazar dan mutan suka ce wa Allah Ibrahim abokin Allah ke. saboda kan ba ba ba wanda ya fitar da Ibrahim magana cewa abokin Allah kuskuren fassara ne irin wanda ake samu kalmar khalil in ka samu yaran da baya da kalmomi sai fassara shi da aboki to khalil kuma ba aboki ba kenan ma'ana badadin sa wanda Allah ya wa kololuwar so na karshe shine annabi Muhammad da annabi Ibrahim ba kamar su ma da annabi Muhammad da annabi Ibrahim wanda suka yi wa so na karshe a duniya wanda ba ka masa shine ubangijin subhanahu wataala da haka annabi Ibrahim ya zama khalil annabi Muhammad ya zama khalil to idan an ce khalil su sai su fassara shi da abokantaka su da yake fassara shine halin fassara daga wajen malaman yan mutar sai suka rudar da mabiyansu a sai dai ga kowa na girmama annabi Ibrahim har waɗanda ba musulmi ba kowa na girmama annabi Musa annabi Isa har waɗanda ba musulmi ba kowa na girmama annabi Harun to wanda duk zaka ɗauko wani wali da ke can cikin lungu ka fito da shi a cikin musulmi ba sun tarihin sa wata to ka faɗa mana da ba su kula ba kuma manya manyan mu gama sanin tarihin su ba kafin ka kawo wancan da kana an gane ku to ko da aya bi ce ko ko a ina ganin lokaci yayi ko saboda kai ina ganin sai mu ta nan gurin dai abinda muka fata zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka kuskure kuma Allah ya tafi mu Adan saurara yan Maganan bandiri kada dandiri da waɗansu suke yi yamma da sunan zikiri yamma da sunan an yi wa da haihuwa ko da sunan an yi bikin wance wannan bai halatta ba cikin shari'a musulunci kun gane ku bai halatta ba cikin shari'a inda ya halatta a yi kiɗa a cikin shari'ar musulunci wurare ne guda biyu wuri na farko ranar idi wuri na biyu ranar ɗaurin aure ko wajen biki irin kiɗan da za a yi a ranar idi mata ne kaɗai za su yi kuma a cikin gida ba a waje ba irin kiɗan da za a yi a wajen aure mata ne kaɗai za su yi kuma a cikin gida ba a waje ba su kaɗai idan maza suka shiga ciki ya zama laifi in suka fito kofar gida kuma ya zama laifi idan maza suka yi kidan kuma da duk ya zama laifi idan ka duba hadisin bukari wanda ya bada izini ke nan ai kida ranar idi da kuma wajen ɗaurin aure wannan ɗaurin aure shine muka ce mata su kada a cikin gida ranar idi mata su kada a cikin gida wannan zuwa hadisi ya tabbata hadisin da ya tabbata na ranar idi waɗansu 'yan mata guda biyu sun zo ɗakin Aisha suna kada wani abu na kiɗa su biyu suna waɗansu wake-wake suna furta waɗansu wake-wake irin wanda suka gabata a lokacin jahiliya annabi da ya jigo ya yi shiru kyale su bai ce musu komai ba an gane ku lokacin da na abubakar shigo sai ya hana su abubakar ko umar naman da cikin biyu lokacin da na abubakar ya shigo sai ya hana su an gane ko yace al-nujmar Kefal fi baitun nubuwa yace yanzu kuma sarewar shaytan za a zo ya gidan annabi sai annabi ce da'uma ya Aba Bakar fa inda li kulli qaumin ida yace kyale su ayyau ranar idi to kire malaman fiqhun suke cewa fadin Abubakar Siddiq cewa cin algaita dan a gidan annabi da kuma ansar da annabi ya bayar cewa kyale su yau ranar idi ne wannan na nuna kidan in aka yi ta a wata rana daban ba ta idi ba ta biki ba ya zama aikin kidan domin da yake shin algaita kidan bai ce ba kai ba algaita kidan ba ce ba amma tafsiri yayi an ne cewa kida algaita kidan ne amma sai yayi tafsiri yace amma ban da ranar idi ranar idi bai zama algaita kidan ba da ranar an yi ta wata rana daban ba idi ba ya zo mai ya zama ala asli cewa waka nan kisan kisan ce wannan kenan idan an zo ranar biki kuma mata za su yi su kaɗai a cikin gida kar su dauke kuma kar su tafi da maza wannan ma ya tabbata sunan annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun taho za a kai amarya sai annabi ke tambaye su yanzu kuma mutanen madina haka ake kai amarya ba a cewa komai a hanya sai wata mace ta to annabin Allah mai za mu ce sai annabi ce ku ce a dai na ku a dai na ku wa hayyuna nu hayyikum ko da wannan ku faɗa ga mu nan mun zo ga mu nan mun zo saboda ku gayar da mu mu ma mu gayar da ku ma'ana kaga wato shirin bariki in ma wannan ya halatta a samu suna shi'ar ya zama shi'ar bariki wato atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyukum azza kasan abinda annabi faɗa to wannan in banda waɗannan mulare guda biyu duk inda aka kiɗa da waka ya zama haram akwai hadisi cikin bukhari inda yake cewa akwai wajen su mutane za su zo a cikin al'umma ta yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'az Allah bai nauke nan za a yi wajen su mutane yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'az al-hira zina kenan za su nemi halatta zina an gane ku wal harir za su nemi halatta sanya tufafi na alharir ga maza wanda kuma haram haram wal khamra za su nemi halatta giya an gane ku su ba ta wani suna na da fam su ce ashrabur ruhi wato spiritual drink ashrabur ruhi kaga sun canja mata suna ai ba da laifin da kenan tana nan dai ba ta samaye ba to wal ma'azib kada kada da waje waje za su nemi su halatta su to shi ne malamai suka ce kalmar yastahillu ala wazni yastafilu wato kalma ce wadda ma'anarta kokarin jirkita wani abu zuwa wani abu waɗannan ababe guda biyu guda hudu kai hukuncin su haram su waɗannan za su zo su yi kokarin jirkita su daga haramci zuwa game halacci a ciki ga kiɗa da waka su ne alma'azu kiɗa da waka alma'azu to da haka yanzu annabi da ma ba da labarin waɗansu zan zo karshen zamani su halatta wannan hadisin kuma da cikin bukari to cewa zan zo su halatta shi ya nuna mai hukuncin sa a lokacin annabi haram tun da su ne yanzu su halatta amma lokacin annabi hukuncin sa haram kuma ga annabi ya layanta shi da abubuwan da suke don haramun ne jiya haramun ne zina ma haramun wannan haramun wannan ma dole ya zama haram waɗansu sukan ce wai wannan kaɗa kaɗan an tare annabi da shi ne a madina wai tsara alfadura alaina min saniyat alwada'i wai sahabbai sun tare shi da madina to ita kanta wannan waƙar tsara alfadura alaina ba ta tabbata ba tarihi an tsari annabi da ita ba ta tabbata ba cewa wai annabi ya hijira an tsare shi ta ka duba cikin bukhari ka duba asiratun nabawiyya na ibnu hisham lokacin da annabi ya yi hijira zai zo madina wata rana ya ce yau ya shiga madina hasunan sahabbai kwanaki suka yi kullum sai su fito bayan gari su jira annabi bai zo ba su koma sake fitowa wata gari annabi bai zo ba su koma wata rana sun fito har sun gaji da zama sun koma kenan sai da annabi ya taho sai wani mai hudu yana gona sai ya ga annabi sai wai waya yana kiran sahabbai ta'alau ila jijjikum ta'alau wa kadi kadima jiddukum ma'ana ku zo wanda kuke nema ga zo har sun kusan goma sai suka zo suka tsara annabi a cikin gari babu wani kiɗa babu wani waka idan ka duba cikin bukari idan ka duba siratin da bawuya da ibn hisham ba kiɗa ko ɗaya ba waka ko ɗaya haka suka zo hannunsu ba komai lokacin da suka zo aka shiga cikin gari suna rikar taguwar annabi annabi ce ta uha fa innaha ma'mura ko sake ta an umarce ta sai inda za ta inda taguwar ta tsuguna a nan ne inda annabi zai gida yi masallaci magana ta kai sai ka buwa ta zo kofar gidanka kana ta fatan ina ma ta tsaya dan annabi so ka gidanka kamar za ta tsaya sai da haka dai dai har ta dai inda ya kamata sai durkuta bayan ta durkuta ta sake tashi sai yawo ta sake dawowa wajen ka durkuta annabi ya sauko shi to anan za a yi masallaci aka tambaya wannan fulotun waye aka ce na dan sama rayu ne guda biyu annabi ce za mu masallaci ga kudin ku a babu kudin a daya kika ce sun ba sadaka annabi ce sai ya tsaya sallallahu alaihi wasallam da can wurin wata ta ce ta lokacin jahiliya annabi ce a tone duk kabarin da ke wajen a watsar da kafin bayan da aka tone aka cike wurin aka yi masallaci a wajen wannan ke nuna makabarta in ta kafare ce ta zanto tsohuwa ya halatta a fashe kasusun a watsar tun da kafin kafare ba da wata kima sai a gina masallaci a wajen to wannan shine a tarihance ga wanda ya san tarihi a tarihance ga wanda ya san sirar annabi amma dukkan rudanin da ake kawo an sar annabi da sala al-badr alaina min saniyat al-wada'i ayyuha al-mab'uth fina jita bil amr al-muta'i jita sharraf al-madina marhaban ya khayra da'i wannan duk bai tabbata duk kawai labarai ne ko domin inda zaka san bai tabbata ba garin madina yana arewa ne da garin makka wato daga maka in za ka madina za ka yi arewa to idan kai ka tafi daga makka za ka madina sai wani ya zo daga madina zan yi tare ka a bayan gari ta wata kofa daga cikin kofofin madina zai fito ta kofar kudu ko ta kofar yamma ko gabas ko arewa wata kofa kofar kudu to ita wannan saniyatul wada'i da ake magana tana kofar arewa akan hanyar kan ba akan hanyar makka ba to kuma wai sai aka ce a nan aka tara annabi fara al-badru alaina wani haske ya hudu mana mai kamar wata daren sha hudu min saniyatul wada'i a saniyatul wada'i to saniyatul wada'i kuma a arewa da madina ne ba a kudu da madina ba wanda wanda suka tara annabi kuma sun fito kudancin madina ne dan annabi ya fito daga kudu to menene wannan kuma shi yasa za a cikin littafin ibn al-qayyim zadul ma'ad fi hadith ibad ya kawo wannan waƙar baiti ji ko uku fala al-badr alaina bi saniyatil wadai wajaba shukr alaina ma da alillahi da'i wai ji ko uku amma yace an tsara annabi da wannan ne lokacin da ya dawo daga yakin abin da ta buka to wannan shi za zaka ce yayi kusan da yayi kama da daidai tun da tabuka tana arewacin madina da ita tana arewacin madina da aka tafi sun fita arewa kenan sun taro annabi na dawowa daga tabuka wannan in ta tabbata ita kanta sanadin wannan riwayan da'ifi amma wancan na cewa a makka aka tare ko ma wannan babu gaba ɗaya tarihi ne mara asali tsinkakken tarihi wani ya zuro ba daga asali ba daga rege tsakiya ya ya zo ba mutane su saboda haka wannan kiɗan bandiri bai halatta ba duk wanda aka yi suna yi ma Allah godiya ta hanyar yanka rago biyu in ɗa namiji ne rago ɗaya in sha mace in yana da halin haka haka ya kamata yi wannan nama ya raba kashi uku kashi ɗaya sadaka kashi ɗaya kyauta kashi ɗaya a gida a ciki wannan yi ma Allah godiya ya aske kan jaririnsa ya auna nauyin zakin ya kwatanta kudin da sai kai nauyin wannan zakin imma da nerori na hamsin hamsin ko ashirin ashirin gwargwadon halinsa ko ma da daloli in mai hali ne ya bayar da wannan kudin sadaka fi sabilillahi sunnar annabi amma ka zo ka kai ko dan bandiri samari marasa aiki yi ba su yi sakandaren boko ba ba su yi haya islami ta arabi ba ba su karanta qur'ani ba ba su yi wa annabi salati ba haka kawai su zo suna kaɗa kaɗe suna bata lokaci albasanun marasa aiki to wannan bai